priatelia, spolu s Milanom vám želáme pánom požehnaný jesenný deň. Sme radi, že opäť počúvate ďalší diel našej radosnej zvesti. Vaša priaze nás motivuje, aby sme vám aj ďalej prinášali kúsok Božieho pokoja, ktorý nám všetkým zaslúbil Pána Spasiteľ Ježiš Kristus, napriek nenávisti, zlobe a vojne aj v susednej krajine. Nestrkáme hlavu do piesku ako pštros, ktorý nechce vidieť realitu, ale naopak pozývame aj vás primknúť sa k Bohu, lebo ako vyznávame v našej evangelickej hymne o Ježišovi, on napokon zvíťazí a tiež nebesá nám zostanú. Koniec októbra to nie sú len jesené dni, o ktorých sme v predchádzajúcich reláciách hovorili, ale sú to aj dni, keď si pripomíname niekoľko výročí. Reformáciu a pamiatku zosnulých sme už letmo spomenuli, ale tak ako zomiera človek, môže zaniknúť aj celý národ. Je obrovské množstvo historických príkladov, ktoré to potvrdzujú a práve vznik Československej republiky 28. októbra 1918 by sme si mali pripomínať ako deň, keď slovenský národ dostal šancu újsť z povestnej hrobárovej lopaty, ktorou bol proces maďarizácie verejného života v Uhorsku. Tento deň svojimi dôsledkami výrazne zmenil kultúrno-spoločenský aj náboženský život na našom Slovensku. Slovensko. Vznik Československa si žiaľ často nepripomíname s nážitou pokorou a úctou, lebo si dostatočne neuvedomujeme dobu a historický rámec, v ktorom nová republika vznikla. Nevážime si krvavé obete legionárov na boiskách v Zborové, Bachmači, Vouvie, v Arase, Terone a inde. Tieto bitky si pripomínajú asi len filatelisti, pretože za Prvej republiky bola vydaná séria krásnych známok na ich počesť. Wikipédia podrobne popisuje udalosti vedúce k vyhláseniu spoločného štátu a my žiaľ nemáme dostatočný časový priestor, aby sme sa venovali tejto téme, tak ako si to zaslúži. Slováci, Česi, ale aj príslušníci ďalších národov žijúcich v monarchii odmietali bojovať za rakúsko-uhorské záujmy. Množili sa vzbúry a dezercie. Československé légie, ktoré bojovali na strane dohody, tvorili predovšetkým krajania v zahraničí, zajatci a zbehovia z rakúsko-uhorskej armády. Légie boli hlavnou oporou pri presadzovaní štátnej samostatnosti Čechov a Slovákov – pred vojnou po niektorí naši národovci poškudovali po mohutnom Dubisku, jenž zdoruje do saváde s houbním tým časům zo slávy céry, ale národne uvedomili krajania v zámori, odmietli orientáciu na cárske Rusko a snažili sa zmeniť zlý stav oboch našich národov vzájomnou spoluprácou, čo sa prejavilo dohodami z Clevelandu a Pittsburghu. V nich zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike a Českého národného združenia vyjadrili súhlas so spoločným štátom Čechov a Slovákov. Po vojenských porážkach bolo jasné, že Rakúsko-Uhorsko nielen prehrá vojnu, ale postupne speje k svojmu zániku. Poprední slovenskí politici sa už 24. mája 1918 na dôvernej porade Slovenskej národnej strany v Turčianskom svetom Martine vyslovili za československú orientáciu. Zlomové dejinné udalosti neustále komentoval vo veršoch zo svojej priblínskej fary Martin Rázus. 14. októbra 1918, už dva týždne pred vyhlásením Československa v Prahe a 16 dní pred Martinskou deklaráciou, píše najrevolučnejšiu básen tohto obdobia Hoj zem drahá, Báseň zhudobnil William Figuš Bystri a vypočujeme si ju v podaní Danubius Oktetu. Oh. nie trojstrofovú báseň uverejnili Národné noviny 5. novembra 1918 už aj zo štvrtou strofou, ktorá v konečnej verzii básne bola len tretia. Martin Rázus ju dopísal na želanie Vavra Šrobára, ktorý mu z Prahy odkázal, že by sa k takej populárnej básni mala už vzhľadom na zahraničie odrážať aj československá vzájomnosť. Táto strofa nie je dôkazom svojho čechoslovakizmu, ale svedectvom jeho úprimnej viery, že Česi a Slováci budú v Novej republike rovnoprávnymi národmi. Tá sloha znie. Matkou naša Vltavienka, otcom Dunajvalný, spev náš hučí po Šumave, jak pod Tatier bralmi. Sme krv jedna, jeden národ. Tisíc síl v nás drieme. Otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme. Martin Rázus pozdravil vznik republiky aj touto básňou. Spevy moje spevy, holubienky biele, rozlete sa krajom nad našimi hniezdy. Hrkútajte drahým, že sa brieždí, brieždí a noc hriešna prchá, jak jej schádzajúce jasné slnko velie. Sme národ, nuž jak na národ sa svedčí, konajme, bije naša hodina. Nás nesmie zaviesť faloš sladkých rečí, bo usmrtí nás had, hoci objíma. Od vzniku samostatného Československého štátu uplynulo 107 rokov. Z historického pohľadu síce krátky čas, ale bol to čas bohatý na udalosti prerušený druhou svetovou vojnou. Následný historický vývoj charakterizoval brutálny nástup bolševikov k moci. Začali súdne procesy s triednymi nepriateľmi, s veriacimi katolíkmi, ako aj s poprednými evanilskými činiteľmi a postaleckými dôstojníkmi, ako bol napríklad aj môj otec. Zneužitie súdneho systému počas socialistickej éry dokumentuje 160 tisíc žiadostí o rehabilitáciu obetí podľa paragrafov, akými bol odsúdený otec, a 220 tisíc žiadostí o rehabilitáciu, akými bol odsúdený môj kokavský starý otec. Menová reforma z 1. júna 1953 znehodnotila úspory a drasticky znížila životnú úroveň občanov. Občas si ma otec doberal, že môj kočík zrujnoval rodinu. Potom bolševický režim procesom kolektivizácie okradol gazdovo pôdu a zo slobodných sedliakov spravil nájomných pracovníkov. Spočiatku vo svojich jednotných rolnických družstvách a neskôr v úplne cudzích veľkoplošných hospodárskych útvaroch. Keď sa začiatkom 60. rokov zdalo, že režim už upustil od represií, došlo k ďalšej vlne prenasledovania evanelikov. Do vezenia išli Kasanický, Antal, Wiesner, Bancíková a mnoho iných pravoverných farárov, ale už to nebola v rozsudkoch taká brutalita ako v rokoch 50. Napriek tomu spoločenský vývoj smeroval k Pražskej jari ale tieto nádeje zastavila okupácia Československa vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Česi a Slováci boli iste najlepší obchodníci na svete. Za 2000 slov dostali 20 tisíc tankov a pojem dočasnosť dostal konkrétnu časovú dĺžku 23 rokov. V tomto období Československo stratilo emigráciou okolo pol milióna hlavne vzdelaných obyvateľov. Nasledovala normalizácia, federalizácia štátu, ktorá urýchlila emancipačný proces oboch našich národov a vytvorila podmienky pre budúce dva samostatné štáty. Politicky nasledovala Charta 77, prorežimová anticharta a obdobie gulášového socializmu plných brúch a prázdnych hlav, na ktoré mnoho ľudí našej generácie s neskrývanou nostalgiou spomína. Nemali by sme však zabúdať na mnohé pozitíva vtedajšieho života, ale ani na politické negatíva, ktoré viedli k novembru 1989. Rozpad socialistickej svetovej sústavy a trblietavé pozlátko západnej konzumnej spoločnosti boli príliš lákavé aby pod heslom boja za slobodu a demokraciu v novembri 89 nevznikol prevrat známy ako Zamatová alebo Nežná revolúcia. Prinášame vám jednu z ikonických piesní vtedajšej doby. Ať mi as avisar. jak mocných stín musíš překročit. Křivda, lež a násilí, kež tvou hlavu nestílí, teď víš. pasar Veľmi ma dráždia rozšírené hlášky typu to sme si vyštrngali, keď sa komentujú negatíva dneška. Ignorujú množstvo slobodných volieb medzi vtedajškom a dneškom. Tiež sa mnohokrát zveličuje úloha niektorých jednotlivcov, napríklad pána Havla, a tým sa neguje činnosť nás, ktorí sme riskovali väzenie a represie režimu v prvých dňoch zbúry. Boli viditeľní ľudia na tribúnach, ale boli aj takí ako ja, ktorí krútili kľukov z pradľavého cyklostylu, počúvali a snažili sa riešiť sťažnosti občanov počas telefonických alebo osobných služieb, nekonečné hodiny rokovali s komunistami na podiele nekomunistov na správe vecí verejných. Spoločenskú atmosféru vtedajšej doby pre mňa najlepšie charakterizuje nasledujúca príhoda – Krajské centrum verejnosti proti násiliu Košice si na 4. 5. decembra pýtalo človeka so zdravicou od nás Bystrice na mítingy v Michalovciach a Bardejove, na ktoré ma vyslal Janko Katreniak. V pochmúrny, stichravý deň sa nás zišlo len zo pár a tam prítomný príslušník verejnej bezpečnosti na našu adresu povedal, že keď v Prahe doblbnú, tak nás oni vychytajú ako zajace v poli načo po uvedomení si asociácie s mojim menom nasledoval huronský výbuch smiechu od Slava Stračára. Slavo súdruhovi príslušníkovi vysvetlil, že sme tu práve preto, aby už v budúcnosti nikto nemohol byť v našej republike prenasledovaný za názor. Ako veľmi sa mýlil, netušiac, že o pár desaťročí nejakí právni experti zneužijú pojem extrémizmu a ten opäť umožní súdnu likvidáciu politických oponentov. Slobodu slova sme vtedy vnímali podľa hesla švejkovho kržmára Palivca. Zaplať svoje pivo, až zvan si čo chceš. Ako kedy si médiá hlásali cenzormi ochraňovanú pravdu odsúhlasenú štátostranou, tak aj dnes médiá hlásajú jedinú pravdu ich zahraničných vlastníkov podľa zásady Čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj. A tento spoločenský paškvil si dovolia volať demokraciou. Dokonca, keď Ľubka dala na svoj facebookový profil odkaz na našu reláciu, tak bol okamžite vymazaný s hrozbou, že ju na budúce zablokujú. V novembri 89 som pracovala na Krajskom národnom výbore, kde mohli byť vo vedúcich funkciách len členovia komunistickej strany. My sme boli vždy len tí ostatní. Keď začali novembrové protesty, jeden taký sa odohrával aj pod oknami nášho úradu, ktorému kvôli modrej fasáde hovorili modré akvárium pre červené rybky. Ako dôkaz, že tam neboli len červené rybky, z okna budovy podporila naša kolegyňa protestujúcich hlasnými slovami Sme s vami. Na protestné zhromaždenia na Bystrickom námestí sme chodili celá rodina, vždy keď sa dalo. A potom sme sa ponáhľali domov, aby sme si sadli pre televízor, pozerali protesty z Bratislavy a netrpezlivo očakávali nové informácie o situácii v Československu. Naše deti mali vtedy 11 a 9 rokov a toto zanietenie rodičov sa im veľmi nepozdávalo, lebo sme sa im vtedy naozaj menej venovali výsledky nežnej revolúcie, sme značením uvítali, menej však už ďalší vývoj spoločnosti v nasledujúcich rokoch. Nie všetko sa vyvinulo tak, ako sme očakávali, ve to určite všetci poznáte. Aký by sme to mali raj na Slovensku, keby si ponovembroví politici brali príklad z pána Ježiša, ktorý neprišiel na zem, aby ľudia jemu slúžili, ale by on slúžil všetkým. Pán Ježiš hlásal princíp kresťanskej lásky k blížnemu. Bohužiaľ, túto lásku dnes žiaden svetový mocnár nehlása. Nie nenávisť, vojny, rozbroje, ale hlásal pokoj. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje. Verte v Boha a verte vo mňa. svoj pokoj vám ja zanechávam. Pokoj vám dávam, nie ako svet, iný vám dávam, ten pravý srdce sa vám nech už netrápi. Ostávam vždy s vami, svoj pokoj vám svoj pokoj vám. Kamienky múdrosti Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí. GB Show Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva. List Galackým 5.1 Blahoslavený národ, ktorému hospodin je Bohom. Žalm 33, 12 Milí priatelia, spomínané oslavy sú za nami a nám už len zostáva dúfať, že bude lepšie. Túžba po slobode a boj za demokraciu však naďalej pokračuje a zdá sa, že tak skoro neskončí, kým bude človek človeku vlkom. Aj keď sa zdá, že zvonku nám vytúžený pokoj nehrozí, my, kresťania, si nenechajme vziať vnútorný pokoj, pokoj v duši, ktorý je darom od Pána Boha. Tak to hovorí žalmista. Len v Bohu utíši sa moja duša, lebo od Neho pochádza moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad. Nesklátim sa. Na Bohu spočíva moja spása, moja česť i skala mojej sily. Moje útočisko je v Bohu. Dúfajte v Neho ľudia v každom čase. Vylievajte si pred ním srdce. Boh je našim útočiskom. Dnes sa rozlúčime modlitbou brata farára Tomáša Gála k Národnému sviatku a piesňou Modlitba za Slovensko v podaní spevokolu Efata z Ostrej Lúky. Tomáš Gál, Národný sviatok. Ty Bože Otče, nášmu národu, po chvíľach ťažkých daroval si slobodu. Daj tiež to, aby sme ti boli milí, jak tvoj syn, Kristus životom ťa ctili. Slávime ťa dnes, Bože Pane, hodný si slávy všetkej cti, že dal si deň, keď zmlkli zbranie, zavítal pokoj do vlasti. O, pomáhaj nám, Bože, dnes pokoj v mier v Kristu vo svet niesť. Príjmi, Kriste, našu vďaku, chválu za vlast drahu, za mier, čo v nej máme, navždy zažeň vojny dni slz, žiaľu, nech ich nikdy viacej nepoznáme. Amen. sám aj určil komu, koho tam pozve prebývať do človečieho domu. To hniezdo ubil stvoriteľ a sám aj určil komu, koho on tam pozve prebývať do človečieho domu.

sám aj určil komu, koho on tam pozve prebývať do človečieho domu. Môj dobrý Bože, zhliadni naň. Stráž nám ho neustále a aspoň ty ho veľký chrán. Keď stvoril si ho malé, to hniezdo ubil stvoriteľ a sám aj určil komu, koho tam pozve prebývať do človečieho domu. človečie a tomu